Diretamente, é, é, é, é o Cotim. Então pega a visão. DJ Aladdin, o gênio dos beats. Ah, isso aqui as minas vai pegar bem. Bora, bandida, senta e trava. E que capo, metralha. Você joga a eu solto a fumaça e não para, não para não Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Mas sabe mesmo como que se trata uma mulher Com doses e flores, licores, sabores Com doses e flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco, sou eu Doce veneno, ela é a mistura de tudo isso e agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala, cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica fica porque toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Bora onde cacete tá tava tá. E que capô metrana né? Você joga raba, eu solto a fumaça E não para, não para, não para Onde cacete tá tava E que capô metrana né? Você joga raba, eu solto a fumaça E não para, não para, não Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque ao canal oficial WG Explode Funk. É. É o WG Explode Funk, tá bom? Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Mas sabe mesmo como que se trata uma mulher Com doses e flores, licores, sabores rosas e flores e cores Eu sei seu ponto fraco, sou eu Doce veneno, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala, cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresse com essa doidona surtada Uma hora tranquila e eu tô de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas. Hoje o foco é outro junto com a minha. Bora, bandida, sente trava e que capô metrana. Você joga a rabo, eu solto a fumaça e não para, não para, não. Bora, bandida, sente trava e que capô metrana. Você joga a rabo, eu solto a fumaça e não para, não para, não. tá atropelando a concorrência. Tipo um tanque, ao é canal oficial WG Explode Funk. É.